Nazar için okunacak dua. U'iduke bi kelimatillahi tammati min kulli şeytanin ve hammetin ve min kulli aynin lammetin ve in yekadullezine keferu leyuzliqunke bi absarihim lemma semi'u zikra ve yekuluna innehu lemecnun ve ma huwa illa zikrun lil alamin. U'iduke yerine U'idu hamile hada. yazılabilir. Kadın olursa u'iduke yerine u'iduki yahut u'idu hamilete hada yazılır.